bojali su se ako budu usvrdili više Allahu i subhanu ta'ala imena da će učiniti širk jer smatraju da ne može jedno više biti opisano sa više imena tamo dobro kaže šeho l'islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaih znači u komentaru odnosno u svome dijelu al-aqid al-wasitiyyah nakon što je spomenuo kako je pravac ehli sunnete vol džema po pitanju usvrđivanja Allahu subhanahu wa ta'ala imena i svojstava da oni usvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva onako kako je to Allah džalešenu sebi usvrdio i opisao u Kur'anu i za onim čime ga opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam šta? u svome sunnetu to su pojasnili prošli put e, onda nastavlja šehol islam ibn Taymiye kaže وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ Ovo usvrđivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i svojstava, draga braća. Ahli sunna wal džema'a ustvrđuje i potvrđuje i opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je kako je on sam sebe opisao u Kur'anu ili ga je opisao Allah u poslanih sallam pod četiri Pazite, po četiri veoma bitna pravila. Po četiri veoma bitna pravila. Prvo, mi vjerujemo da to osvrđivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstva biva min gajri tahrim. Bez izokrećanja i bez iskrivljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstva. Znači moramo razumjeti šta znači tahrif. Harrafa i harrifu u arapskom jeziku znači izokrenuti. I evo Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i spomenuo u pitanju židova i kršćana koji su zaključali Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Juharrifune kelime amme vadi'ahi. Da su kršćani i židovi izokrećali Tevrat i Inđil na taj način što su mijenjali riječ i premetali. Pazite, s jednog mjesta na drugog ili su potpuno brisali iz Tevrata ili šta, iz Inđila i ubacivali svoj govor. Otude izokrećanje Allahove subhanu wa ta'ala knjige, pazite, ili ajeta biva na dva načina. Prvo se zove tahrifu lafzi, izokrećanje samog izraza. A to je da dođe neko, poput kršćana i židova, kao što smo rekli, i da potpuno izokrenu, šta? Bilo prepomjesti neku riječ. Allah subhanu wa ta'ala koji on objavio Musa'u ili Isa'u, razumijete li? I stavi na neko drugo mjesto ili potpuno izbriši kuranski odnosno potpuno izbriši ajet i ubaci govor od njegovih stvorenja to se zove izokrećanje u izrazu iskrivljivanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige u izrazu ovo izokrećanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige u izrazu je zagarantovano da se neće desiti Kur'anu nemoguće jeste razumijeli do sudnjega dana jer Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovalo inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo tebi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala prepustio čuvanje prijašnjih objava učenjacima. Od kršćana i od židova i od prijašnjih naroda kome su dolazile šta knjige. Pa kada nisu bili sposobni da sačuvaju originalnu Allahu subhanahu wa ta'ala riječ, knjigu koju on spuštao svojim poslanicima, kada je došao posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će on čuvati Kur'an i ovo izokrećanje je nemoguće kažemo od ova vrsta iskrivljivanja Kur'ana je nemoguće jeste li razumijeli sudnjega dana ostaće Kur'an nepatvoren i neiskrivljen međutim imate drugu vrstu iskrivljivanja Kur'ana a to je draga braća iskrivljivanje u značenju. Iskrivljivanje, šta? U značenju. Samo kada smo podali prvi. Da napomenem vam samo jedan primjer. Vi znate da džahmije negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo. Jedan od njovih učenjaka došao je jednom kariju. Znači, onaj hafizu Kur'ana i alimu I rekao je, onaj, možemo li ovdje u Kur'anu staviti umjesto damme fethu? U kojem kur'anskom ajetu? وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Kako Allah šanu kaže, Allah je, pazite, pričao sa Musa, to je prevod kur'anskog ajeta sa dammom, na riječi Allah, وَكَلَّمَ اللَّهُ sa dammom, to znači da Allah subhanahu wa ta'ala vršio sradnje u ovom kur'anskom ajetu, razumijete li? Da Allah subhanahu wa ta'ala pričao sa Musa, on salam. Kaže, možemo li mjesto damme staviti ovdje fethu i da bude وَكَلَّمَ اللَّهَ Musa teklima, da se izokrene. Damma, šta? U fethu. I onda bi bilo značenje da Allah subhanahu wa ta'ala nije govorio. Nego da je Musa ali selam govorio sa Allahom. Da bi na taj način zanekirali šta? Svojstvo govora kod Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže u redu. Ako ti misliš po pitanju ovog kuranskog ajeta. Ali šta ćeš, kako ćeš izokrenuti drugi kuranski ajet? U suri Al-Araf. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ I kad Musa alaih sallam dođe na miqat, odredište, vremensko i šta? Prostorno, kada je došao na Sinaj, kada je pa je kellemehu rabbuhu. U arabskom jeziku nemoguće ovdje rabbuhu damma i kada je njegov gospodar sa njim razgovarao. Nemoguće, arapski jezik nikako to ne podržava u ovom drugom kuranskom ajetu. Kaže, šta ćeš raditi s ovim kuranskim ajetom? I kaže sam, ovaj džehmija, kaže, želio sam da skroz, šta, izbrišim taj, da pocijepam taj dio Kur'ana gdje se nalazi ovaj Kur'anski ajit suri Al-Araf. Nesalullah sallahu alaihi. Razumijete li? Želimo samo da navedemo primjer, znači, onaj, ovog, da biste bolje, znači, shvatili šta znači zokrećanje u izrazu. I rekli smo da je to zagarantovano da se ne može desiti Kur'anu do sudnjega dana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala zagarantovano. Druga vrsta izokrećanja Allahove subhanu, Allahove subhanu wa ta'ala znači knjige ili ajeta jeste izokrećanje u značenju gdje se pokušava izokrenuti značenje kuranskog ajeta da to, taj kuranski ajet upućuje na nešto, a da ono upućuje jeste li razumijeli? Zato vama često, pazite, morate uvjeti računa da imate nešto gdje se čovjek ne razilazi da li je hadis vjerodostojan ili nije jeste razumijeli i to se zove u suli fiku thubutu delil gdje se ne raspravlja da li je vjerodostojan hadis svi mi se slažemo da je hadis taj od, odrični hadis vjerodostojan ali se raspravlja draga braća thubutu delale Da li to što ti govoriš, da taj hadis upućuje na to, kako ga si, sa ti, si, kako si ga ti razumio, da li on zaista upućuje na to zašto si ga ti koristiš kao dokaz? <clears throat> Jeste li razumijeni? Otu da ehli sunna wal džemaa postavlja jedno pravilo, draga braću, u razumijevanju Kur'ana i sunnata. Pazite, veoma bitno pravilo. A to je, vifqa al kitabu wa sunna, vifqa ma fahimahu as-salafu salih. Moramo razumijevati tekstove Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onako kako su ga razumijevale prve generacije muslimana. Kako ga je razumio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kako su ga razumijele prve generacije ashaba tabina i etbao tabina i oni koji su išli njihovim stopama, pazite, moramo tako razumijeti. Ne možeš ti doći sada nakon 1400 godina, maša Allah, tebarek Allah, da ti kaš ovaj kuranski ajat u na to i to. Ili značenje ovog hadisa Allahu poslanika su se može značiti tu. Ko si ti? Da ti ili ja, da kažemo nešto sada novo da upućuje neki kuranski ajat ili da upućuje neki sunnet hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nešto novo a niko nikada nije rekao prije tebe pazite od učenjaka arapskog jezika od učenjaka Allahove subhanu wa ta'ala vjere takvo jedno mišljenje i svatanje nekog kuranskog ajata ili sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Oto da kaže Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alaih, nemoj nikada da kažeš nešto, a da neko prije tebe nešto, tako nešto nije rekao. Razumijete, vama bitna stvar. Da nikad ne kažeš u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri nešto, a da neko nije prije tebe rekao. Jer na taj način ćeš se sačuvati. Pogotovo ako budete uzimali od učenjaka, od alima kome umet posvjedočio imamet u nekoj znanosti. Bilo u fikhu, bilo šta u akidi, bilo u tefsiru. Razumijete? Gdje ti i ja možemo doći reći ovaj kuranski ajed znači to i to, pored velikana tefsirske nauke poput imam Taberija koji živi u trećem stoljeću, draga vreća, koji je svaki kuranski ajet prokomentarizao sa senedom, bilo do poslanika, bilo do ashaba, bilo do tabijina, razumijete, velikana ovog ummeta, razumijete? I sad dođeš ti i ja, maša Allah, tabarak Allah, i kažem ovaj kuranski ajet, mogu ja sad tako. Odakle ti pravo? Zato je Ali Sunna Al ostavlja pravilo, draga braćo, a to je da u ovoj vjeri ne može se razum, ova vjera ne može se razumijevati osim onako kako su razumjeli kako su je razumjeli prve generacije jer kad bi tako bilo zamisli za 1600 godina ko bi šta sve rekao ovo je zadlažanu vjeru vjer. i gdje bi nam danas bio kraj razumijete prostorno udaljavanje od poslanika sa sebe vremensko udaljavanje mnogi faktori koji su utjecali kroz historiju islama pazite gdje umme doživljavao uspone i padove gdje se islamska država proširivala desno i lijevo normalno da su mogli uticati na različitu interpretaciju Allahove subhanu wa ta'ala vjeri i pokušaja obazivanja ovakvi i slični zabluda pogotovo kada je pitanje Allahove subhanu wa ta'ala vjera dogma, akide, razumijete? Otuda, otuda kažemo moramo razumjeti Allahove subhanu wa ta'ala vjeru Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve kako su ga razumjeli prve generacije i oni koji su išli njihovim stopama kome ummet posvjedočio šta imamet, vodstvo. Zato kažemo, <clears throat> i u ovom slučaju, u ovom slučaju, oni su pokušali izokrenuti značenje na što to upućuje određeni kuranski ajet i pogrešno ga interpretirati i na taj način oni su izokrenuli Kur'an, određeni kuranski ajete ili određene hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pod, pazite, argumentom kažu mi to nazivamo tevilom zapamtite termin tevil tevil ima nekoliko značenja tevil dolazi u značenju tefsir jedno značenje tevila jeste tefsir i to ono što Ebu Džafer Muhammed ibn Žerir al-Tabari rahmetullahi alaihi u svom tefsiru neprestano koristi i tako ga je nazvao pod razumijete tevil u značenju tefsir komentar gdje on pojašnjava šta znači određeni kuranski ajet. Jesi mi razumijeli? Imate drugo značenje tevila. Tevil što znači da izokreniš, odnosno da skreniš vanjsko značenje Kur'ana na neko drugo značenje. Ovo skretanje značenja, vanjsko skretanje značenja kuranskog ajeta na neko drugo značenje mora biti sad argumentom. Kao što smo naveli prošli put primjer, je tako? kad kažemo došao je lav vanština izraza kad kažemo došao je lav što znači to svi razumiju vanštinu ove rečenice došao je lav, došla je životinja u svima poznata lav ali kad kažemo onaj borio se je kao šta lav svi znamo onda da ovdje riječ lav nije došla u, u svom pravom značenju nego da smo skrenuli ovo vanjsko značenje lava šta u značenju onaj hrabrost Jesi li razumijeli? Ovo su oni, draga braći, iskoristili u arapskom jeziku da bi pogrešno interpretirali određeni kuranski ajet. Jel razumijete? I nazvali su ga tevilom. Nazvali su ga, znači, tevilom. Tako recimo oni kažu Kur'anski ajet Summe steva ala l'arš Ili Ar-Rahmanu ala l'arši steva Kažu Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala jasno Da je on Allah subhanahu wa ta'ala Se uzdigao iznad arša Svako u arapskom jeziku zna šta znači istiva. da ono znači uzdićete se, uzdići se i uzdignuti se. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se on uzdigao i uzvisio iznad arša. Međutim, oni to su vanštinu to kuranskog ajeta izokrenuli u jedno drugo značenje. Kažu, ako bi mi shvatili ovaj kuranski ajet kako njegova vanština upućuje, a to je da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša i uzvisio, kažu, mi bi ga ograničili prostorom Razumijete li? Mi bi ga ograničili prostorom i na taj način bi ga uporedili sa njegovim stvorenjem. Šta je rješenje? Šta je rješenje kod vas? Kažu kod nas je rješenje da mi kažemo da ovdje isteva znači istebula. Zavladati. Da Allah subhanahu ta'ala zavladao. Šta? Saš. Kao da Allah subhanahu ta'ala nije bio vladar. I da nije prije toga, šta? Vladao sa aršom, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zavladao nakon određenog vremena. Što isto tako zabuda na osnovu nije ovo <clears throat> shvatanje i razumijevanje kuranskog ajeta. Razumijete? Ovo sam navio primjer iz okrećanja jednog kuranskog ajeta. Dok islamski učenjaci, kako smo rekli, ahim sunu ođe smatra, smatra da usvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala šta? Svojstvo, kako smo rekli, bez izokrećanja. Bez izokrećanja onaj, njegove vanštine. Zatim drugo pravilo od ona četiri, pravilo od ona četiri, od one četiri tačke koje smo spomenuli, da je sunna val džema usređuje Allah subhanahu wa ta'ala svojstva, koje on usredio sebi u Kur'anu i koja je usredio Allah poslanih sa svemu i rodosvenom sunnetu min gajri tahrifin wala ta'atil. Znači, šta je to ta'atil? Ta'atil, draga braćo, U arapskom jeziku je spomenuto u Kur'anu. Spomenuto riječ u obigri muattare. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala napušteni bunar. Što znači da oni, da mi, ahli sunna wal džema, uzređujemo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva bez toga da pokušavamo ispraviti isprazniti ta značenja. Pazite. Jer oni kažu pod tatilom podrazumijevamo da Allah subhanahu wa ta'ala im, imena i svojstva ne upućuju ni na što. Nema nikakvog značenja. Jesi li razumijeli? To znači tatil. Jer time želi na taj način da očiste Allah subhanahu wa ta'ala biće od bilo kakvih onaj imena ili svojstava koja bi mogla uputiti ka tome da ga usporedimo sa njegovim stvorenjima. I onda, što je rješenje? Rješenje je zanegirati Allahova subhanu wa ta'ala imena ili svojstva. Međutim, ako bi oni rekli da Allah subhanu wa ta'ala onaj, recimo, nije el-alim, onaj koji sve čuje. Kada bi zanegirali ovu potpuno Allahova subhanu wa ta'ala ime, što bi značilo? Da zanegirali potpuno tekst Kur'ana. Ali šta je rješenje? Kažu, mi, kažu, mi vjerujemo da Allah subhanahu ta'ala sebe upisao. S čime? Sa svojstvom da on sve čuje u Kur'anu. Ali to svojstvo ne upućuje ni na što. Nema značenja. Jesi li razumijeli? To znači teopil. Šta je najviše doprinijelo ovom njom ovakvom ponašanju prema tekstovima Kur'ana i prema tekstovima sunneta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Draga braćo na prvom mjestu doprinijelo je kao što smo to jedan put spominjali grčka filozofija koja je unešena u arapski jezik među same muslimani kada se muslimani počeli da miješaju sa ljudima, strancima, ne Arapima, na čijem teritoriju predolaska Islama je vladala krčka filozofija, gdje su vladali, pazite, Vizantijici. Pa kada su primili Islam, donijeli su sa sobom određenu tu kulturu i civilizaciju. I gdje su počeli masovno prevoditi filozofska djela od Aristotela, od Platona, od mnogih drugih grčkih filozofa. Razumijete li? Od tuda pod tim utjecajem oni su počeli da raspravljaju oko ovakvih određenih stvari gdje su onda morali odgovoriti na tu grčku filozofiju na ovakav jedan način da bi onaj odbranili islamsko vjerovanje. Razumite? Oto da kaže pojavljivala se određena ta onaj grupa učenjaka, islamskih učenjaka u određenim vremenskim periodima onaj koji su pokušavali odbraniti islamsko vjerovanje u napadu ove grčke filozofije, ali šta je problem? Problem je što su branili temeljima same te grčke filozofije. Nije se vraćali na temelje islama, na Kur'an i na sunat Allaho poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zato ćete naći mnogi njih da su pred kraj svoga života kada su se približili smrti, pokajali se od toga. I od same filozofije. Do te mjeri, draga braća, da je Ebu Jusuf, učenik od Ebu Hanife rahmatullahi alihi kaže znanje znanje o filozofiji je pravo neznanje a neznanje o filozofiji šta? u stvari znanje to kaže Ebu, Ebu Jusuf učenik od Ebu Hanife rahmatullahi alihi tako da kažem velikani od njih kako se to zove kod nas apologi, apologetičari nauka o govoru apologetika, tako prevodi ovdje, onaj, se pokajalo. Pokajalo od toga, tako recimo imam Fahruddin Razi, čuli se za njega, koji inače napisao tefsir. Ali je potpao pod utjecaj ove filozofije, iako ovi stvari, da je se pokajao pred kraj svoga života. I onaj, tada je ispjevao jedan stih, koji opisuje njegovo dušivno stanje u kojem se on zatekao u kojem se on zatekao pred kraj svoje smrti kaže on u jednom podugačkom oko stihu na kraju kaže وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَا جَمَانَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُ Kaže, tokom svog života toliko smo istraživali filozofiju i nauku u govoru, razumite li? Što je rekao ovaj, što je rekao onaj, da sam na kraju kad je skontao da ništa nisam onaj naučio i zabrao, osim rekao, rekla kazala u tom smislu. I onda na kraju kaže, on kaže, gledao sam način spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala kod filozofa. Način spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala kod filozofa i njihove pravce, pute kojima su oni Pa kaže na kraju, vidio sam da ti njihovi putevi ne mogu izliječiti bolesnoga. Ko je bolestan u, u vjerovanju, ko ima šuhi, ne može njihovo i pute ništa izliječiti onaj, bolesnoga, niti mogu odgovoriti onome ko traži istinu. Kaže, vidio sam da je najispravniji put, put Kur'ana, kaže, kad pročitaš Kur'anski ajet, Ar-Rahmanu, Al-Arši stava, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša. A kaže, s druge strane, kad proučiš kuranski ajet, lej si ke mitli šej, on ničemu nije sličan. Znači da nema nikakve kontradiktornosti, to što je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao se iznad arša, kako on sebe opisao u Kur'anu, odmah se sjeti lej si ke mitli šej, njemu ništa nije slično. I kaže, ko bude isprobao ovakav metod, spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala, njegovi znači imena i svojstava, šta? kaže doći do spoznaje do one spoznaje do koje sam ja došao do te mjere da imate čuli se svi za Ebu Maali al Džuvenija poznat jedan učenik, učenjak Islama koji je bio inače šarija ali onaj, pred kraj svoje smrti izlazi su mu crvi iz onaj usta ucevala su mu se usta jezik i kaže razmišljao sam šta je mogao biti uzrok toga što me Allah subhanahu wa ta'ala iskušao. Kaže, na kraju sam shvatio da je to što sam se bavio filozofijom i što sam se bavio sa baš tom onaj, apologetikom. I na takav način pokušao uspuditi Allahova subhanahu wa ta'ala imena i svojstva. Tako da, onaj, na kraju, pred kraj svoga života je poželio da umre na vjerovanju onih neukih ljudi. Da ima, šta? Kaže, inni yatamanna an amut ala aqidati ajais <clears throat> an yasbur kaže ja želim da umrem na vjerovanju onih starih ljudi na kojima tamo običan čovjek kamo sveći da znači umre na takvom jednom vjerovanju na kojem bi običan jedan seljak tamo musliman da ima takvo vjerovanje jer se ništa nije okoristio od silnih tih govorova što je rekao Aristotel, što je rekao Platon, što je rekao ovaj, što je rekao onaj. Razumite? Ovo sam vam želio ispričati, draga braću, zato što ćete vidjeti da veliki broj ljudi danas koji pokušavaju prezentirati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru u stvari jesu odgajani na fakultetima ili onaj <clears throat> univerzitetima koji su gdje osnova pazite baš grčka filozofija i onaj sama ta ti nekakvi putevi filozofije gdje se prevodi djela poput od Ibni Sine je većina islamske učenjaka ga proglasila heretikom, nevjernikom od Allaha i subhanahu wa ta'ala vjeri, razumijete li gdje se prevodi dijela tri mudraca Suhra, Suhra Vardi, Ibnu Sina Avicena i Ibnu Arabi šta ti ja znam gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala na način pazite, gdje se izražava o Allahu subhanahu wa ta'ala načinom na kojim se niko od prijašnjih generacija nije izražavao gdje se čuti ljudi da govori po sati, po dva sati o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, nigdje neće čuti da je rekao, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i rekao Allahu poslanik sa svojom sunnetu. Čak neće se mnogi ljudi dostojiti da kažu Allah ne počinit će Bog. Razumijete li? Sve pod tim uticajem. Sve pod tim uticajem. Gdje se pokušava objasniti postojanje Allah subhanahu wa ta'ala koji kakvim vertikalama i horizontalama gdje ćete slušati priče pod par sati, zaista, po par sati, Pa Allahu išao za čemu vjeri, okidio, dokni. Razumijete? To je vjerovanje koje je onaj učinilo ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da želi smrt više nego život. Da su plakali po noći iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje su bili iskreni, gdje su bili u ahlaku, u moralu, onaj, potvrdili to svoje unutarnje stanje, unutarnje vjerovanje koje su imali gdje je njihovo vjerovanje u Allaha subhanu wa ta'ala svatanje ispoznaje veličini Allaha preko njegovih imena i svojstava razumijete li? proizvela to kod njih da su sproveli Allahu želeženu vjeru u praksi za razliku od mnogih kažem oni koji su krenuli tim nekakvim putem onaj gdje ćete vidjeti da zaista prvo što su daleko u riječima u objašnjavanju Allahove subhanu wa ta'ala vjeri daleko od onog puta na kojem je bio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i to se normalno mora reflektovati u sama njihova djela. Od da draga braće, zapamtite, ne može se govoriti o Allahu subhanu wa ta'ala. Pogotovo o Allahu subhanu wa ta'ala biću koji je uzvišen, koji nije ničemu slično, koji ima svoja lijepa imena i uzvišena svojstva, ne može se govoriti ni na jedan drugačiji način. Osim na način kako je to Allah subhanu wa ta'ala sam rekao o sebi u Kur'anu i kako je to rekao o njemu naj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je najbolji od ljudi poznavao Allaha subhanahu wa ta'ala i bio je najbogobojazni u riječima i u djelima otuda na osnovu toga proizilazi da mi moramo ići tim putem treće, treća stvar Znači, usvrđujemo Allahova subhanahu wa ta'ala imena i svojstva od nekoga koga je, kako je on. Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao Allah u poslanih svoj sallam u sunnetu min gajri takiv bez pitanja o kakvoći, o kakvoći tih svojstava bez pitanja o kakvoći Vjerovanje ehli sunnete u Al-đema jeste, draga braćo, da nije dozvoljeno pitati kako. Kako? Jer to, draga braćo, naši mozgovi ograničeni ne mogu shvatiti. Došao je čovjek, ima i maliku, kako to spomini, ima me lale kaj, u dijelu šerhu sunne, i ako to spomini ima behaqi, u dijelu al-asma'u sifat, I kaže Ibn Hajar al-Asqalani da za ovu predaju da je dobra predaja i kako kaže također šeho Lisna Ibn Taymiye da ova predaja dolazi do Rebija Raja imama imama od imam Malika učitelj od imam Malika da je došao čovjek imam Malik rahmetullahi alaih i kaže mu o imamu Allah subhanahu wa ta'ala rekao Ar-Rahmanu ala l'arši steva Allah subhanahu wa ta'ala se uznikao iz l'arša Kako se tu uzdigao? Upita ga je kako? Jer mu je nije, nije bilo jasno. Tada Imam Malik je spustio glavu i obuzeo ga je znoj. Nakon nekog određenog vremena digao je glavu i rekao kaže al istiva ma'lum. To da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša je poznata stvar. Jer Allah je što mu pisao tako u Kur'anu rekao. Ali, wal kejf međhul. Kako je to? Allah subhanahu wa ta'ala se uzdikao, to je nepoznato. Wal imanu bihi wajib. Vjerovati u to je duž, zato što Allah subhanahu wa ta'ala to rekao. Wasu'alu anhu bid'a. Pitati o kakvoć, draga braćo, je novotarija. Ovo pravilo, ove riječi imam malika, uzmite pravilo, drage braće, po pitanju svih svojstava. To kad Allah u poslanih sallam kaže jasno u hadisu koga bilježi imam Buhari i Muslim Jedan zilu rabbu ne ne sama i dunja Naš gospodar se spušta u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo I pita ima li neko da me šta moli za oprost grija pa da mu oprostim Ima li neko da traži od mene neš, neku potrebu pa da mu ja dam ispunim, razumijete li? Kaže, pogledajte, bilo koje drugo svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala govori vjerujemo da govori jer Allah to spomenuo u Kur'anu kako Allah subhanahu wa ta'ala šta najbolje zna njemu ničemu nije ništa nije slično razumijete li onaj, moramo vjerovati u to ali pitati o kakvoći o kakvoći šta je nova stvar zato što niko od ashaba Allah poslanika su niti prvi generacija nije pitao nigdje nije zabilježeno da iko da ashaba pitao Allah poslanika sallam, kako to govori naš gospodar kako to se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao i tome slično razumite li što ne znači draga braće pazite mu vam bitna stvar što ne znači da nema to Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo šta? svoju kakvoću vam bitna stvar jer sve što god postoji mora imati svoju kakvoću ali mi ne znamo i nije dozvoljeno da se pita o tome jer šta? Onaj Allah, niti Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas o tome nisu obavijestili. Zato kažemo ahli sunna wal jamaa po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava ustvrđuje ta svojstva ali bez toga da pitaju o kakvoći tih svojstava. I četvrta stvar, draga braća, ومن دير تمثيل usvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo onako kako je usvrdio sebi. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kako je usvrdio njemu njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bez da upoređuju ta svojstva sa svojstvom njegovih stvorenja. Do te mjere da imate jedan broj učenjaka koji su proglasili nevjernikom onoga ko bude usporedio Allaha pazite, sa nekim od njegovih stvorenja. Ta predaja došla također koju bilje imam kaj, u, u šerhu, onaj, šerhu sunne, od imama, učitelja, imam i Buhari, Nuaym ibn Hamad al-Huzai, rahmetullahi alihi, koji je bio ših, učitelj, imam i Buhari, rahmetullahi alihi. Kaže, men šedbe Allah bi halqihi, faqad kafar ko bude usporedio Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjem učinio je kufr Allahu jalla še'nu uspu samo da napomenem draga braćo šije u prva tri do četiri stoljeća bili su čisti antropomorfisti čisti onaj antropomorfisti gdje u njihovim knjigama ja ću vam naći dijela i gdje na strancu onaj išli su ovim putem šije, onaj, rafidije, ovim pravcem su išli gdje su uspređivali Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim onaj stvorenjima. Do te mjere da imate u njoj knjigama opis kako izgleda Allah, koliko je visok, koliko ovo, ovo je kufr Allahu žalda še'nu jasan. U njoj knjigama, kažem, u prva tri do četiri stoljeća, njoj pravac išao tim putem. Pa kada su onda, kada su onda, onaj shvatili neke stvari otišli su u jednu drugu krajnost. Otišli su u jednu drugu krajnost, ali njihove riječi, ove, one i slične tome, one, imate, draga braća, jasno zapisano na njihovim knjigama. Lično sam čitao gdje jedan od njih tavafio kog jabe, jedan od njih tavafio kog jabe, gdje ga pitao da je sunnata jedan, onaj, koliki je tvoj gospodar, jer je kao ono brdo, kaže malo veće od njega. A ovo je dobro da razumijete o čemu se radi. E, zato kažemo, draga braće, pravac, ehli sunnete vođe ma, nije dozvoljeno usporediti Allah subhanahu wa ta'ala sa bilo čime od njegovih stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala jasno kaže, leji se kemit liši. Njemu Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Jer pogledajte, prva stvar, samo biće Allah subhanahu wa ta'ala onaj, nikako, ni sa kojeg aspekta ne možeš usporediti ga sa čime? Sa bićem njegovog stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala biće vječno. Od uvijek i za uvijek. I nikada neće nestati. On je vječan. Za razliku od njegovog stvorenja koji ima šta? Svoj početak i stvorenje. Otuda, samo postojanje gospodara i roba, nijekom slučaju nema dodirnih tačaka, razumijete mi? Da bi ga mogao usporediti sa bilo čime od njegovih stvorenja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kori židove onaj kada su govorili određene riječi i opisivali Allaha subhanahu wa ta'ala sa krnjavim svojstvima on i kaže ona kadar Allah haqqa kadri oni nisu uvažavali Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako su ga trebali poštovati Jer zamislite da imate u Bibliji, u Bibliji, da je Allah subhanahu wa ta'ala hrvao se sa kome? Sa Jakubom, alaihi salam. Razumite? Sa Jakubom, onaj alaihi salam. I zamalo da je Jakub, kako oni kažu, kako vjeru u Bibliji će to naći, zamalo da je šta? Allah subhanahu wa ta'ala bio onaj poražen. Jer zamislite u samom početku Biblije da kažu da se Allah subhanahu wa ta'ala umorio. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Mame se namin lugub Kad govori o stvaranju nebesa i zemlje Šta? Nije nas dotakao umor Negirajući potvoru kršćana i židova U starom zavjetu Da je Allah, da je Allah subhanahu wa ta'ala se umorio Nakon što je stvorio šest nebesa Pa je sio da se odmori A ovo Razumijete li? Jer cilj jeste one Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anu Ustvrđivanje savršenih Allahovi subhanu wa ta'ala svojstava razumijete savršenog Allahu želešenu biće koje je apsolutno savršeno one, u svakom pogledu otuda draga braću kažemo nije dozvoljeno ni u kom slučaju usporediti Allaha želešenu sa njegovim onaj stvorenjima nego mi idemo za Kur'anom, idemo za sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ustvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva i imena, ali kažemo ta svojstva. Šta? Ničemu nisu slična. Još sa jednog aspekta, absurdno je da čovjek pomisli da se može usporediti Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo sa nekim od svojstava njegovih stvorenja. Jer mi vidimo, kao što smo govorili to, da imate mnoga stvorenja mnoga stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala a među njima ima ogromni razlike razumijete a to samo stvorenje među sobom pa još je preći onda da ne možeš nijukom slučaju usporediti Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjem možda će ti neko doći možda će ti neko doći i reći dobro kako to vi kažete da ne uspoređujete Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, a kad kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koga bilježi imam Buhari i Muslim od Jabir ibn Abdullah kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailat al-qamar kama tarawna al-qamara lailat al-badr kaže za sigurno ćete vi vidjeti vašeg gospodara na sudnjem danu onako kako vi vidite mjesec šta? U punoj, puni mjesec, to je znači 14. 13. 14. šta? Noć. Mlađak, razumite li? Tako kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, zasigurno ćete vi vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kao što vidite pun mjesec. Prvo, draga braćo, treba da znamo da je naše vjerovanje da niko ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Kako kaže Allah Žešanu, Musa a.s. u suri Al-Araf, len te rani. Šta nećeš me vidjeti? A s druge strane vjerujemo da ćemo vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kako nas je obavijestio Kur'an u džuhu i jevma idin nazira ila rabbiha nazira na sunjem danu kaže Allah subhanahu wa ta'ala toga dana neka lisa će biti blistava, svijetla obasjena svjetlom od veselja, razumijete li? Lica vjernika, u svoga gospodara će oni gledati. Imate mnogo kuranskih ajeta koji direktno i indirektno upućuju na šta? Viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala i da će to biti jedno najveći blagodati za vjernike. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kella innahu an rabbi mi ovaj idin la mahđubun da će nevjernici toga dana šta? Biti zapriječeni, bit će hijab, bit će zastor između njih njegovog gospodara, neće moći vidjeti. Kazna nevjernicima. Kaže ima Malik to što znači da, da će biti tamo neko ko će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? I to je tefsir Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u pitanju kur'anskog ajeta. Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Oni koji budu radili dobro, Dobit će dobro na sudnjem danu, dobit će džanet vazijade. Kaže Allah, poslanik slučaj vjerodostan na hadisu, još više od toga, kaže, tu se podrazumijeva šta? Gledanje u lice Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, pogledajte sada. Ovdje kao u ovom hadisu, Allah, poslanik slučaj kaže, vi ćete vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu, onako kako vidite, šta? Mjesec? Pun mjesec. Možete neko reći, pa za nisi se usporedili Allah subhanahu wa ta'ala sa nekim stvorenjem. A? Pogledajte. Trebate dobro vidjeti kako ide hadis poslanika sa sebe. Ovdje je udošla usporedba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u gledanju, u jasnoći pogleda, jasnoći viđenja, a ni u kom slučaju usporedba onoga u što se gleda. Razumite? Jasna stvar. Ali navode šubha oni koji uspoređuju Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenima navode ovakve slične šube. Otuda kažem, uzmite pravilo, draga braća, uzmite pravilo da svaku šubu koja vam dođe morate vratiti na jasne kuranske ajete i na jasne hadise Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah je što mu podijelio Kur'an na jasne i nejasne ajete. Većina kuranskih ajeta su šta? Jasni. Allah što kaže u suri Al-Imran. وأنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا إلا هو إلا الله والراسخون في العلم يقولون كاجي الله سبحانه وتعالى ميسمة mi smo إما أتى knjigu الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu Kur'an, knjiga koja ti je data, ima ajeta koji su jasni. I oni su većina. Većina običnog svijeta pita, bilo što uzmi prevod Kur'ana, čak pasni prevod, razumijet će šta Allah subhanahu ta'ala govori u Kur'anu, šta želi reći svojim robovima, razumijete? Ali imate određeni broj ajeta koji su nejasni, ne zna čovjek, običan čovjek ne zna. Jel razumijete? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, većina kur'anske ajeta jasno, ali imate određeni broj ajeta nejasni. Većina ajeta jasno upući kako govori Ibn Abil Izzel Hanefi u komentaru Tahavin Akide. Preko 20 načina kako Allah subhanahu wa ta'ala srđe u Kur'anu da se on uzdigo iznad arša. Pazite, ne 20 ajeta. 7 ajeta direktno govori jasno u Kur'anu da se Allah uzdigo iznad arša. I najste preko 20 načina kao što Allah šanom kažete ne zelu melaike, spušti se meleke. Sa nebi sada ćete spustiti meleke. Razumijete li? Ili ilaihi jasadu kelimu tajibu, al-amelu salih, jer feo. Kaže, njemu se uzdižu. Šta? Dobra djela. Uzdizanje. Jasno Allah subhanahu wa ta'ala kaže njemu se uzdiže Allah subhanahu wa ta'ala. I mnogo drugih kuranskih ajeta koji upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala iznaša. I dođe nam neko sa dva ili tri, dvije, tri šube, dva, tri kuranska ajeta koja su nejasna. Razumijete li? I kažu Allah subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu. Nije jasno Allah. On ne. Se uzdi koji iznaša. E, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, većina kuranskih ajeta su jasne. Razumljiv iz običan svijet. I jedan drugi dio ajete nejasan. Kaže, oni u čima je srcima bolest, oni idu, fataju se za što? Za ovu mali broj ajeta, nejasne ajete, ufati se za to. Kopijan plota. A ne vidi vamo, koliko hoćeš argumenta, dokaza, jasni. Pa zašto onda, pazi, treba da znaš na prvom mjestu, kada dođe neka šubha, nejasna stvar, vrati se na, na ove jasne kuranske ajete. I na jasne hadisa Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam. I onda pijete koga? Koga? وَالْرَاسِهُونَ فِي الْعِلْمِ Kaže, ne zna značenje ovoj, ovoj mali broj ajta, osim Allah subhanahu wa ta'ala i učenjaci. Pitaj učenjake. Pa će vidjeti kako će ti oni objasniti stvar. Zato ako nešto ne shvatiš, nemoj, dragi brate, da napadaš Kur'an ili da napadaš sunnetu glavu poslanika zlalu sredinom, napadni prvo svoj pamet, svoj pamet i svoj naukos, zato što je to tvoje nerazumivanje Kur'ana i sunneta proisteklo iz svoga neznanja. Pitaj učenje, pa ćeš vidjeti kako će ti učenik pojasniti. Razumite li? Zato kad god vam dođe neka sumnja, kad vam neko pokuša nešto ubaciti, ne smijete tek tako lako, šta? Predat se time, da kažete isto, vidi kako ovo. Imate teme, imate osnovu. Onda, nakon toga, ako vam nešto nije jasno, a? Otiste i pitajte. Otiste i pitajte, vidjet ćete da su islamski učenjaci oko toga, onaj, šta? Govorili i da će stvari, ako Bog da, postati vam jasno. Znači, to su ta četiri termina i četiri pravila koja su vama bitne da se spomenu kada je u pitanju sređivanje ehli sunnata vol džema, Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstava. To bilo to prilike koliko našto nekom... Prvi tevil, drugi tatil, četiri temsil, no? Temsil, a? A, a treća. من غير تحريف ولا تحريف تحريف بربو من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل Thank you. ta svemirna djela ovaj, počerao u džahenev, kao da će ovi vjernici dobiti to nije. Ne znam. Ja znam komentar Allahu poslanika sa selam. <clears throat> Znaš, moj, da ne, možda, možda drugi kuranski ajit, u Aledina mezid, ima drugi kuranski ajit sličan. ne znam, znam komentar ovog, možda ima neko mišljenje od islamskih učenjaka, ali draga vreć treba da znate da nema, nema tefsira, ničijeg, ako ima tefsira Allahu poslanika sa sve. Recimo vidjet ćete u suri, primjer radi Lanfa, kad onaj, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعِدُّ لَهُمْ مَسَفَاتُ مِنْ قُوَّ i pripremite im koliko možete protiv njih šta? Od snage. Imate komentar ovog o snaga, šta znači snaga? Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ala inne fil quvvati rami. Ela inne fi zemi l'kuva. Doista je onaj u bacanju, u bacanju, šta? Vježbanju gađanja, snaga. Razumijete? Poslanik sa sallam pritumači. Tako da se naći sam skućenja koji spomenu više mišljenja, ali na kraju kažu nema tefsira, pored tefsira poslanika sa sallam. To ti odbaci svoje, ostavi za sebe. Znaš, kad imamo jasan komentar Allah poslanika šta znači ovdje snaga, to je gađanje, u gađanju je snaga. Razumiješ? To je ovdje znači u kuranskom ajetu. Pa kažu, nema tefsira sa tefsirom šta? poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nekom nešto nije jasno, slobodno ne. Znači, da će slobodno, kome nije nešto jasno, Boga mi slobodno neka priča, neka pita, neka diskutuje. I vjerujte, imate, kažem, doće vam, doće vam čovjek, reći vam, ako bude, kažem, doći, šta ćeš reći, recimo, na hadis poslanika, sa ovim onaj, da je crni kamen Allahova desnica na zemlji, a pa koga bude dodirnu kao šta, da se rukovao, a, sa Allahom, subhanu ta'ala, šta ćeš reći za taj hadis? Hadis i tako dalje. Kažem, ako što god naiđete na bilo koji šufu, slobodno pitajte, slobodno raz, onaj, govorite, nemojte da vam ostane bilo šta. A niče Allah kaže, doći sve te stvari, šufe koje oni imaju, koje upacuju i tako dalje, doći onaj, tokom predavanja. Ali kažem slobodno, slobodno što god ko ima da pita, da nije shvatio, da nije razumio, slobodno neka. A ne. Znači, ovo je ovo ono što Ja, Ebu Ma'ali on džuin. Me'ali. Ebu Ma'ali. Ja sam piše Ebu Ma'ali. A ja, Ebu Ma'ali. Ebu Ma'ali on džuin. Al džuin, ja. Ima. Ima, mogu reći, ima knjiga gdje ću se navoditi. <clears throat> Ovdje kažemo oni, oni, oni. Znači, onaj, to znači svi koji su prihvatili ovo filozofsko način, onaj, tumačenje, bez neke podjele ili samo neke određene grupacija. Razumiješ? Ko ide putem filozofa? Pa to, već to. U kojem segmentu ide podrazumijeva se na njega? Ne, Sve svima jasno je problem. Ha? Ne, nije problem, nego ne znam. Koje? من غير تحريم ولا ولا تعطيل ولا تعطيل šta znači definicija njegova stavi negiranje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva eto to znači z- značenja. To je u osnovi definicija, razumiješ dativa. Ja sam vam pokušao objasniti što znači u arapskom jeziku. Mm -hmm. Onaj, znači, da zanegiraš znači da imaju, da ne upućuju ni nešto. Da, s tako se zapisuje, negiranje značenja svoj stav. zamijetio što trebate. Ne znam. To je šar Hosan. To je izjava, izjava. Ne znači, še be Allah, be halki i fatul kefir. Tin znači onaj zora vjeri tako. Sabah. Sabah, sabah, sabah vjeri. Tamam. Vidi, u arapskom jeziku, u bosanskom jeziku kad kaže riba. Čega? Riba, riba. Zašto je riba? Pa, sad, želim da samo malo, objasnju tebi sve. U, u bosanskom jeziku kad kaže riba, zna se šta znači riba. A u arapskom jeziku riba znači kamata. Znaš. E to si ti, kod tebe to se desilo. Znaš ti u našem bosanskom jeziku posmatraš neuzubila. Kad kaže bilo ko ovdje kod nas neuzubila, govori u arapskom jeziku neuzubila. Ne, ne, e, u arapskom jeziku on ka, kad kaže on, nije ko što ti kaže, ne negacija, ne, ni u slučaju. E, kad kažem, e, e'udhu billah to znači ja se utječem. Kako, ne ili ne? E, e, sa, e, e'udhu billah, ja se utječem, ja. Dobro. Prvo lice jednini. Dobro. A ne, u arabskom jeziku na'udhu billah kad dođe ovdje, znači mi se utječemo, množina. To je u arabskom jeziku, razumiješ? Jesi razumio? To je e, lična zamjenica, to se u arabskom jeziku zove, spojena lična zamjenica za množinu prvog lica. Znači, kad, čov, kad čovjek da kažeš, on u arapskom jeziku govori, ne govori u bosanskom na uvijek bila. Ne govori u arapskom jeziku kaže na uvijek bila, mi se utječemo. Allahu subhanahu wa ta'ala. No, no. Jesi, jesi razumio sad? Jesam, jesam, dobro. To je znači ona u množini mi. U množini mi, eto, jesam. Ja sad ona je... Uh, Allah. Jel se kaže Allah ili Allah? Pošto stoji Ev, jer prvo se čita kao E, Allah. To se u arapskom jeziku zove... To se zove u arapskom jeziku međuglasje E, A. Ja. Znači, u arapskom jeziku to je između. Ja u te, kad učiš, znaš. Kad kaže recimo Allahu akbar. Nije sad to onam kad ne možeš naći reći a Allahu akbar. Nije toliko. Ali nije ni e, nije Allahu akbar, ne, greška. Između to se kaže ovako Allahu akbar, vidiš? Allahu akbar. Allah tanko. Nije kao da su romani ono Allahu akbar, greška. Razumiješ? A nije sad ni ono čaršinski Allahu akbar, znaš. Nego između, razumiješ? Allahu akbar, sredina još ima diskuze, znači, onaj, kada se mi kaže kufumen, znači, to znači prašina kufumen, jel? Ja? E, eh, kad se teži na kraju kufumen, jel? Kufumen ili kuf, kufumen. Ven ili ven? U, sa vamom, kufumen. Kufumen. Jest. Ja. I mora obavezno biti ovdje dammana, pa to je greška koju uđe mnogi rade ovdje. Ja, pa ja. Ona, ne, ne, dam, kada je u pitanju ovdje damma. Pa to Učim... znači tašnjak, je tako? A? To znači tašnjak, A, nije, nije. Kufuven znači, ja sam htio večera se spomenuti kuranski ajk kao dokaz da nema poređenja. Baš ovaj kuranski ajk. Onaj, volam jekun lehu kufuven ahad. Kifa znači usporedba. Gdje se veliča Allah subhanahu wa ta'ala koji nema parca, nema neko komu, komu liči. Ovo je, taj kuranski ajk baš dokaz za ovo što smo večeras govorili. Da nema, više, da nema parca. Da nema nekoga, bilo koga komu liči. Pa pogled kako se onda uči. Pa eto. Ne, wow. Znači, ovaj, pa ko uči sa fa, tamo na kraju, kufu ven, ako neko uči na, sa fa, ne znam,